Finigias la aero de individua autotrafico. La strata trafico, precipe en urboi, pli cae pli densigias. Tio causas plurain problemoin. Pli da automobiloi en aerigas pli da rubgassoi. Precipe automobiloi cun disela motoro eligas venenan rubgasson, nome nitrogenoxidon cae la pridensa trafico ofte causas longain stopigioin de automobiloi. La sistemo de individua automobila trafico iam de longe tie ne plu la orde funccias. Sed la automobila industrio volas dum ancora u laueble longa tempo producti kai vendi la kutima in persona in automobiloin necessus tamen producti automobiloin, ciui ne eligas venenain rubgassoin, do exemple veturiloin cun electra motoro, ciu ricevas sian energion de altcapacita batterio. Sed la automobila industrio, el propra intereso ne volas fari tion. Necessas tial statai reglamentoi, ciui devigas la industrion, producti veturiloin, ciui estas pli mediconvenai la gisnunai. Sed la grandai productantoi agas contraue, ili ofertas ec pli grandain veturiloin, ciui besonas pli grandan spazon, cae eligas pli da Oni vendas tiain automobiloin, cun la argumento che ili estas pli comfortai, char oni sidas en ili pli alte. La quar radoi havas pli grandan diametron. Estas diametro, kiel gi estas conato de veturiloi, kiui estas usatai exter choseoi. Oni nomas tiuin automobiloin sport utilai veturiloi, so u vo sed la accettantoi de la nunai altradai automobiloi appenau usas sian veturilon por sportai celoi. Ili consideras sian grandan automobilon forticajo sur quar radoi. Ili volas esti pli fortai ol aliai automobilistoi cun pli malgrandai autoi. Sed estas frenesaggio char la grand radai autoi besonas tiam da spazzo, la parcumado povas esti problemezza, char la manovrado alla parcuma spazzo, au LG, postulas plita peno, cae la grandai autoi estas ancau genai en la strata trafico, ili malfaciligas la vidon antauen, cae en mallargiai scioseoi ili povas blocchi la voion, por al proximi giantai automobiloi el contraua directo. Cai tiui grandai personai veturiloi estas pli multe costai, do ili estas pli enspesigai, cai tial la industrio premas ilin en la mercaton. La industrio estas conscia, che tio ne plu povas tauri longe, set oni volas el profiti la productadon de fuel motorai veturiloi gis la lasta momento. La shangio jam videblas. Mi jus legis en mia heima gazeto che ecte la jaro du mil dudec, entrepreno en supra Austrio, ciu gis nun occupigias pri productado de constru elementoi por aviadiloi, productos sen pilotain electrain bir abeloin por taxia transporto la prototipo de autonoma aera veturilo AAV iam active funccias en aer trafico. Oni iam plenumis sep mil horoin da testai flugoi, el ciui du mil horoi ocasis cun pasageroi. La flug taxioi ofertas locoin por du personoi, cun iometeta pacaggio. Ilia maximuma rapidezzo atingas 160 km en horo. La maximuma dauro de flugo situos ce 25 gis 30 minutoi. En de quaron horo, la batterio estas rechargebla je 80%. La preso de flugo estos simila al tiu de strata taxia transporto.